U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, blagdan Blažene Djevice Marije, gospe od Svete Krunice, odnosno Rožarija, slavi se na prvu nedjelju u listopadu. Sam blagdan dolazi na sutrašnji dan, 7. listopada, no crkva predviđa tu mogućnost da se sama svećanost održi na prvu nedjelju i već samo to nam govori o značenju molitve svete krunice koju nam crkva usredno preporuča kao jednu molitvu koja treba biti sastavni dio jednog ozbiljnijeg duhovnog molitvenog života, molitvu koju su preporučivali toliki sveci, pape, a konačno i sama Blažena Djevica Marija, posebno u svojim ukazanjima u Fatimi, kada nam je preporučila svetu krunicu kao posebno sredstvo milosti, naročito u ovim posljednjim vremenima, sredstvo milosti po kojemu se mogu isprositi sva ona potrebna dobra milosti, riješiti svaka poteškoća i problem bilo u našem osobnom životu na društvenoj razini ili u crkvi. Krunica koju je Blažena Djevica Marija objavila, predala svetome Dominiku koji se trudio u 13. stoljeću kada je on živio i djelovao suzbiti krivovjerje albigenizma, krivovjere koje je naučavalo da postoje dva boga, jedan dobri bog koji je stvorio duhovni svijet i zli bog koji bi bio tvorac materije. Naučavali su ovi krivovjernici da je materija zla i da se čovjek treba osloboditi materije pa su tako zagovarali pobačaj, samoubojstvo, odvraćali su od sklapanja ženitbe, te ovaj pokret nosio sa sobom i strašne pogubne društvene posljedice i sveti Dominik je nastojao raznim načinima, metodama, neumornim propovjedanjem privesti ove krivovjernike natrag u Kristovu crkvu i iz početka nije imao nekih značajnih uspjeha, nije mu, to, nije polazilo za rukom i onda je jednom na neki način očajno moleći Blaženu divicu Mariju da mu pokaže koje bi to bilo sredstvo po kojemu će njegovo djelovanje zadobiti onaj konačni uspjeh i plodove. Bičevao se do krajnjih granica činio strogu pokoru i upravo tada Blažena Divica Marija objavila mu je svetu krunicu kao to milosno sredstvo po kome će ona dati one potrebne milosti obraćenja krivovjernika, njihova povratka pravoj katoličkoj vjeri i doista tada je sveti Dominik krenuo propovijedati krunicu propovijedati njezina otajstva, promicati njezinu pobožnost i to je polučilo začuđujuće uspjehe tako da su se cijela sela i gradovi obratili, vratili natrag u Kristovu crkvu. A od čega se sastoji molitva krunice? Ona se sastoji od tri skupine otajstava, radosno, žalosno i slavno otajstva. Svaka skupina ima pet pojedinačnih otajstava, što ukupno čini 15 e, otajstva, odnosno desetica, to znači ukupno 150 molitava zdravo Marije, dakle u cijelom ružariju, u svim otajstvima krunice, a 150 je psalama u starome Zavetu, u knjizi psalama, u gospodnjem psaltiru, a kako je blažena divica Marija po svemu slična svome božanskom sinu Isusu Kristu, tako i u ovom segmentu ona je najsjajniji odraz, dakle, božanske slave Isusa Krista, njezina božanskog sina, tako i u tom pogledu i segmentu Blažena Devica Marija također ima svoj psalter, a to je upravo molitva svete krunice koja se sasti od 150 molitava zdravo Marije, kao što dakle ima 150 psalama, u gospodnjem saltiru, tako u Marijinom imamo 150 Marijinih molitava zdravo Marije. I što promatramo u tim molitvama? Promatramo Kristovo otkupiteljsko dijelo, kako je gospodin ponajprije došao na ovaj svijet, bio začet, od blažene djevice Marije po duhu svetom, rodio se, njegovo našašće u hramu, zatim njegovu muku u kojoj na poseban način promatramo onaj vrhunski i konačni čin Krista otkupiteljska dijela, njegovu smrt na križu, a zatim dolazi onaj plod Kristove muke, njegove žrtve na križu, njegovo uskrsnuće, njegova proslava, u nebu i poslanje duha svetoga. U tom smislu nalazimo jedan ideal molitve, molitve krunice koju nam zato usredno preporuča Sveta crkva. Ona ne obvezuje pod grijeh, ne radi se o onoj strogoj obvezi koja bi sa sobom nosila e, dakle krivnju griha, ako bismo propustili e, tu taj e, čin molitve. Crkva nas obvezuje jedino da pohađamo nedjeljnu svetu misu, dakle to je crkvena zapovjed koja se temelji na trećoj Božoj zapovjedi a molitva krunice se svakako stavlja na srce svakome od nas, svakome kršćaninom, ako želimo što dublje ući u duhovni život, a to ćemo učiniti upravo moleći krunicu na taj način da ćemo razmatrati o tajstva koja molimo. Molitva se sasti od onog izvanjskog dijela, od izgovaranja samog teksta molitve, no važnije od toga je sam nutarnji čin kojim pristupamo molitvi, kojim želimo prodahnuti e, našu molitvu, a, to se sastoji upravo u razmatranju e, otajstva onog sadržaja molitve i zato želimo spoznati veličinu Kristove ljubavi koja nam se očituje u njegovom oskupiteljskom dijelu do kojega je gospodin došao na ovaj svijet, rodio se u krilu bažene divice Marije, podnio smrt na križu, da bi potom slavno ustao na novi život. Krunica je dakle ideal molitve koji se stavlja pred svakoga, odnos pred svakoga kršćanina koji želi napredovati, želi produbiti svoj duhovni život. E, I kako su nakon kod koncila bile poduzete brojne nesretne reforme, revolucija koja je zahvatila gotovo sve segmente. Nijedan e, vid crkvenog života nije ostal. nitakno. Tako su promijenjeni sakramenti, blagoslovine, promijenjen je sam obred svete mise, a nažalost ni molitva krunice nije ostala pošteđenom, pa je tako Papa Ivan Pavo II poremetio ovaj poredak i tu harmoniju, taj ideal koji nalazimo u e, molitvi krunice kao Marinu saltiru, pa je dodao još četvrto, odnosno četvrtu skupinu otajstava, e, takozvana tajstva svjetla koja se sastoje od pojedinih događaja iz Isusovog javnog života. Možemo se upitati što bi tu sad bilo sporno, zašto bi bilo loše da promatramo otajstva Isusova života. Naravno samo po sebi to e, nije loše ako razmatramo nad e, evanđelskim tekstovima, promatramo pojedine događaje Isusova djelovanja, no gledano u jednom cjelovitom aspektu molitve krunice koja sadrži dakle tu harmoniju i taj ideal taj sklad se upravo narušuje na taj način i razvodnjuje se taj vidik Kristove utkupiteljske e, žrtve njegova dijela oko kojeg se usredotoče molitva krunice, a to je odraz nove teologije koja više ne stavlja toliki naglasak na Kristovu žrtvu na križu, da je ona odlučna za naše spasenje, nego se želi više prikazati Isusov život, njegov E, čin predanja, njegova solidarnost za nas ljude, za nas grešnike, kao jedna vrijednost u sebi koja bi sadržavala tu otkupiteljsku e, dimenziju po kojoj bi Krist e, se na jedan način sjedinio sa svakim čovjekom. Evo to je taj pogrešni nauk koji prožima dakle, tu novotariju i tu promjenu, te zato mi kao katolici vjerni tradiciji e, želimo slijediti onaj tradicionalni ustroj, onu krunicu koju je Blažena Divica Marija dala, objavila svetome Dominiku koju su promicali sveci, veliki misionari poput svetog Ljudevita Montforskog, koju nam je sama Blažena Divica Marija Gospa Fatinska objavila i odnosno preporučila u svojim ukazanjima. O toj krunici, o tim otajstvima želimo razmatrati, želimo se što tješnje združiti s Kristom, jedinorođenim sinom Božjem, sinom Marijinim, sinom Blažene Divice Marije, prema kome nas Blažena Divica Marija želi voditi svojim e, zagovorom, prema kome nam ona pokazuje put kada joj se obraćamo u molitvi Zdravo Marije, u molitvi Krunice. Ona će nam isprositi tu milost vjernosti njezinom božanskom sinu. Ona će nam dati sve ono što je potrebno da bismo Kristu bili vjerni, da bismo zadobili sve one milosti potrebne za naše osobno posvećenje i spasenje. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Sveta.